Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis kelbė judėjos dikumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią. Ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario Vilnų apdaru, Ostrėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skiriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa judėja ir visa pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angių išperos, Kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite atsivertimą liudijančių vaisių. Ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam nie apavo nuauti. Jisai krikštis jūs, šventąją dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vietyklė ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk. Taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemynit balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi.